Govorili smo do sada o iskrenosti u Allaha subhanahu wa ta'ala, iskrenom obožavanju samo njega, Allaha jalla vala jednog jedinog. Zatim o ubjeđenju, čvrstom vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, ubjeđenju u njegovo postojanje, ubjeđenju u ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala da nam je to dovoljno. Kako, na koji način biti ubjeđen u sve to? Zatim govorili smo o bogobojaznosti, šta znači biti bogobojazan, kako biti bogobojazan, kako ostvariti, izgraditi kod sebe bogobojaznost. Zatim strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, nada u Allahovu milost, nada u Allahu oprost. Zatim istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. I konkretno nalazimo se također u jednoj prijeko potrebnoj osobini, govorimo o njoj, o osobini bez koje ne može postojati vjernik, o osobini bez koje su vjernik i vjernica nezamislivi, a to je dakle strpljenje, to je sabor strpljenje. Ova osobina osnova je svakih drugih osobina, jer sve što se postiže, postiže se zasigurno dobrim dijelom strpljenjem, strpljenjem ustrajnosti i strpljenjem. Pa nema strpljenja blagosti, nema ispravnog, tvrstog vjerovanja, nema bogobojaznosti, činjenja dobrih dijela i ostavljanja loših dijela osim, osim sa strpljenjem. I u našim proteklim dvijema emisijama mogli smo vidjeti kako Kur'an, sunnet i islamski učenjaci govore o strpljenju, govore o vrijednostima, koristima strpljenja. Pomogli pa smo vidjeti da nam Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu naređuje strpljenje. Na drugoj strani zabranjuje sve ono što utiče na naše strpljenje, što dovodi do pomanjkanja našeg strpljenja. Zatim da Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje strpljive robove, da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svojom podrškom, sa svojom pomoći u svoje strpljive robove, da Allah subhanahu wa ta'ala svoje strpljive robove nagrađuje nagradama kojima ne nagrađuje nikoga drugog od svojih robova, da Allah subhanahu wa ta'ala samo svojim strpljivim robovima daje imamstvo, vođstvo u vjeri, da samo strpljivi robovi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji su doista strpljivi, Allah im daje ispravno razumijevanje njegove riječi, njegove knjige i brojni drugi, brojni drugi plodovi koristi strpljenja u ono što nas zadesi na dunjalku, strpljenja na onome što trebamo činiti i strpljenja na onome što trebamo ostaviti. Također mogli smo čuti prelijepe hadise Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame o strpljenju u bolesti, u tegobama, iskušenjima, nedaćama i slično. Kako Allah subhanahu wa ta'ala tim iskušenjima, tim nedaćama briše nam grijehe, pa čak stoji da nas ubode i trn, da će Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga da obriše grijehe. A uslijed većih bolesti, uslijed većih iskušenja, nedaća te goba, da Allah subhanahu wa ta'ala u potpunosti oprašta grijehe svome robu, biva očišćen čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. S toga naši prethodnici, dobri prethodnici, ashabi, radijallahu anhu međbain, Allah svima njima bio zadovoljan, kažu poput Omera radijallahu anhu, koji kaže najljepše dane proživjeli smo u strpljenju najljepše dane živjeli smo kada smo bili strpljivi. Dakle, ovo je prijeko potrebna osobina za sve nas. Pa nastojimo što je god moguće više da se upoznamo sa ovom osobinom, osobinom strpljenja, kako je postići, kako je izgraditi, šta to sve narušava naše strpljenje i upoznajmo se sa našim prethodnicima, dobrim prethodnicima koji su bili strpljivi, kako su bili strpljivi, kako ih je Allah pomagao, upoznajmo se sa svim tim, ne bismo li i mi uz Allahovu dozvolu bili jedni od i subhanahu wa ta'ala strpljivih robova. Dakle, koje su to vrste sabora, vrste strpljenja? Kako je prethodilo u prethodnim emisijama kada smo govorili o definicijama strpljenja, spominjali određene definicije, mogli smo zaključiti da je neophodno da budemo strpljivi u činjenju onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, u ostavljanju onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i u iskušenjima, nedaćama kada nas pogode. Da budemo strpljivi na Allahovoj odredbi. Pa dakle, to su te i tri vrste sabora. Dakle, strpljenje na činjenju naređenog, ili preporučenog, strpljenje na ostavljanju zabranjenog ili pokuđenog i strpljenje na Allahovoj odredbi. Ukoliko pogledamo naš svakodnevni život, vidjet da se on odvija upravo između ovoga troga. Ili činimo dobra dijela, ili ostavljamo loša dijela, ili nas snalaze iskušenja, će problemi, belaji, pa se od nas traži da budemo strpljivi, strpljivi na tim iskušenjima. Kada čovjek treba da čini dobro djelo, naređeno ili preporučeno, treba da bude strpljiv u njemu. Kako da bude vjernik strpljiv prilikom činjenja dobrih djela? Prije svega, treba da bude strpljiv prije negoli li sa činjenjem dobrog djela. Kako? Treba da ne žuri, ne treba žuriti, već treba ispitati svoj nijet. Treba da bude strpljiv, treba da ispita svoj nijet. Da li on to dotično dijelo čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog ili ne? Da li on poznaje kako da to dotično dijelo on i učini, odnosno da li zna kako ga je činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallame, pa da i on na takav način čini to dijelo. Zatim, kada otpočne sa tim dijelom, treba i dalje da bude strpljiv u činjenju tog dijela, odnosno da ne prekida, da ne posustaje, da ne odustaje s tim dobrim dijelom, već da to dobro dijelo privede kraju na najljepši, najpotpuniji način. I opet, kada završi sa dobrim dijelom, treba da bude strpljiv na njemu. Otkuda sada to? Kako da bude strpljiv? a dijelo je već završio, kako da bude strpljiv na njemu, treba da bude strpljiv, da čuva to dijelo, da ne govori nikome o tom dijelu, da se ne hvališe tim dijelom i sl. Dakle, na takav način trebamo biti strpljivi prilikom činjenja dobrih dijela. Ponekada neko dobro dijelo nam je propisano, učinjeno obaveznim, nije nam ga lahko postići, ali dakle trebamo posticati svoju dušu, boriti se sa svojom dušom, ne bili smo ispunili tu Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu. I koliko se budemo borili sa dušom, koliko budemo posticali svoju dušu na činjenje dobrih dijela što je god moguće više i budemo se brzo nakon toga odazivali Allahim naredbama, uz Allahovu dozvolu nadati se da isto tako, na takav način, sutra ako Bog da preko sirata brzo, brzo pređemo. Kako biti strpljiv na ostavljanju loših dijela, na ostavljanju grijeha, na ostavljanju onoga što Allah ne voli, čime nije zadovoljan, kako da se strpimo, kako da ne odolimo grijehu, kako da ne upadnemo u grijeh. Dakle, trebamo nastojati što je god moguće biti dalje od tih grijeha i svega onoga što nas postiče na grijehe, što nas postiče na loša dijela, sredina, okolina, društvo, bilo što što nas postiče na grijeh. Ukoliko smo taj grijeh nekada činili, nismo znali, da je zabranjeno, da je to grije, pa smo saznali kako da se klonimo, kako da osaburamo na njegovom ostavljanju, a možda smo ga godinama i godinama praktikovali na takav način što ćemo oko sebe, dakle, odstraniti i od sebe ostraniti sve ono što nas postiče na taj grije. I ukoliko... Sjetimo se tog grijeha da od Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo istikfara, jer kako kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, najispravnije pokajanje i najbolje pokajanje jeste kada god se čovjek sjeti grijeha, makar se za njega pokajao i pokajao nekoliko puta, Kada god se sjeti tog grijeha, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala oprosta za njega. Kaje se Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato i mi, dakle, trebamo se udaljiti od svega onoga što nas postiče na grije, sredina, okolina, društvo, knjige, časopisi, televizijski programi i slično, sve ono što nas postiče na grije, toga se klonuti i na tome, dakle, osaburati strpiti, strpiti svoju dušu. Također trebamo se čuvati i pretjerivanja u dozvoljenim radnjama, dozvoljenim dijelima, jer počesto nekada brojne ljude, mnoge ljude, dobrovoljna dijela polahko, ukoliko, dakle, dozvoljena dijela, ukoliko pretjeruju u njima, pretjeruju u njima, upuste se u ono što nam je inače dozvoljno, ali to čine mnogo, počesto ih jeli mogu odvesti i do zabranjenih zabranjenih dijela. Zato dakle trebamo se čuvati i toga. I kako biti strpljiv na Allahovoj odredbi, na onome što nas zadesi. Prije svega trebamo se sjetiti da je Allah dželle dželavala najmilostiviji prema nama. Dakle, moramo biti ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala milostiviji prema nama od naše majke, pa nam Allah subhanahu wa ta'ala daje ono što je najbolje za nas. Jeste, možda to ne izgleda tako nama u našim očima, ali vidjet ćemo dakle kroz izvjesno vrijeme da je to bilo dobro za nas. Prije ili kasnije saznaćemo da je u tome samo bila korist za nas ukoliko smo istinski vjernici u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, ukoliko nastojimo da činimo što je god moguće više dobrih dijela i da se ostavimo loših dijela. Sve ono što nam Allah daje, zasigurno je to najbolje za nas. Pa kada nam Allah subhanahu wa ta'ala nešto dadne, nešto ustegne, sustegne od nas, zasigurno je u tome, u tome samo dobro, dobro za nas. Zato dakle, nastojimo biti strpljivi na onome što nas zadesi od Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe. Čuvajmo svoj jezik, nemojmo njime iskazivati svoje nezadovoljstvo Allahom odredbom. Čuvajmo svoj jezik od žalopojki, čuvajmo se ružnog govora, čuvajmo se naricanja, čuvajmo se cijepanja, čupanja, jeli, kose, cijepanja, odjeće i sličnog, dakle svega onoga što zasigurno utiče, utiče na naše strpljenje. Na ovakav način ćemo uz Allahu dozvolu biti potpuno, potpuno strpljivi. Veliki islamski učenjak Ibn al-Qaim rahimahullahu ta'ala također ima svoju podjelu strpljenja pa kaže da postoji strpljenje sa Allahom, strpljenje radi Allaha i strpljenje uz Allaha. Pa kaže strpljenje sa Allahom jeste ono strpljenje koje ne možeš postići osim da te Allah subhanahu wa ta'ala učini strpljivim. To jest kada te snađe neko veliko iskušenje, teško ti je osaburiti, pa tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala da te on učini njegovim strpljivim robom. Zatim, strpljenje radi Allaha. Kada te pogodi neko iskušenje, sjetiš se, Allah ti ga je propisao, sjetiš se, ako osaboriš, Allah ti određuje takvu i takvu nagradu, obećava kod sebe da ćeš kod njega Allaha subhanahu wa ta'ala zateći takvu i takvu nagradu, pa se strpiš radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I zadnji, najvisočiji stepen po Ibnu Qajimu rahimehullahu ta'ala najvisočiji stepen strpljenja jeste strpljenje uz Allaha, što, što znači da što god ti Allah subhanahu wa ta'ala da ili što god ti Allah naredi ili što god ti Allah subhanahu wa ta'ala zabrani da ti okrećeš svoju dušu ka tome da si ti strpljev, strpljev na tome. Dakle, strpljenje kao što vidimo nije nimalo lahko. Moramo se truditi da ga ostvarimo, da ga postignemo. Šta nam sve to pomaže u postizanju, postizanju ove prijeko potrebne osobine za sve nas? Pa zasigurno poznavanje suštine života na Dunjaluku. Poznavanje suštine života na Dunjaluku. Da na Dunjaluku vlada i vlada će do sudnjeg dana borba između dobra i zla. I mi sudjelujemo u njoj. Ako želimo opstati u toj borbi, moramo biti, moramo biti strpljivi. Zatim, moramo biti svjesni da sve Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje kod sebe. Sve što je stvoreno nalazi se u Allahu subhanahu wa ta'ala posjedu. Sve je u njegovim rukama. Kod njega su riznice svega. Pa Allah subhanahu wa ta'ala daje i Allah subhanahu wa ta'ala uskraćuje. Allah subhanahu wa ta'ala nekoga sipa svojim blagodatima, nekome uskraćuje svoje blagodati ili iz pravde ili iz milosti prema njemu. Ukoliko bi mu ukazao možda blagodati koje je ukazao drugome, možda bi se on osilio time, možda bi se uzdigao, možda bi se oholio tim blagodatima na drugima, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala uskraćuje. Dakle, Allah je taj koji daje i koji uskraćuje. Daje kome hoće, uskraćuje kome hoće, pa trebamo shvatiti to i biti strpljivi. Biti strpljivi. Ukoliko nam Allah uskrati metak, uskrati nam potomstvo i slično, ne znači da se trebamo prepustiti tome, trebamo dakle tragati za putevima kako doći do potomstva, kako doći do imetka, kako doći do svega onoga što smatramo da je korist za nas. Ili upoznati smo kroz jeli, našu lijepu vjeru, dini, islam, da je u tome kori za nas. Mi trebamo, dakle, tragati za putevima, dozvoljenim putevima, načinima kako to postići. Međutim, ako nam Allah subhanahu wa ta'ala to uskrati, trebamo biti strpljivi na tome. Trebamo reći inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Doista smo mi Allahovi i Allahu ćemo se, Allahu ćemo se vratiti i nema zasigurno uh, korisnijih riječi od ovih riječi inna lillahi wa inna ilaihi rađiun u iskušenjima, kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome i govori u suri, u suri Al-Baqara kada kaže وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Obradu i strpljive koji kada ih bilo kakva nedaća zadesi, oni kažu mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Zatim zasigurno ono što nas pomaže u izgradnji strpljenja kod nas samih jeste i poznavanje nagrada koje nagrade to Allah subhanahu wa ta'ala obećava svojim strpljivim robovima i na dunjaluku i na ahiretu. Pa na početku ove emisije malo smo rezimirali prethodne emisije u kojima se spominju te nagrade. Dakle, da Allah voli svoje strpljive robove, da je Allah zadovoljan njime, njima, strpljivim robovima, da Allah subhanahu wa ta'ala se hvali svojim strpljivim robovima, kako se hvalio Ejubom kada ga je dakle našao strpljivim u iskušenjima, bolestima koje su ga pogađale. Da Allah subhanahu wa ta'ala pomaže svoje strpljive robove, pruža im svoju podršku, pruža im svoju pomoć. Da Allah subhanahu wa ta'ala pomaže svoje strpljive robove vjernike protiv nevjernika i brojne druge koristi nagrade. Pa ukoliko želimo da sve ovo uživamo, onda nastojimo biti strpljivi radi Allaha subhanahu wa ta'ala sa Allahom i uz Allaha jalla wa'ala. Zasigurno ono što najviše pomaže vjerniku da osaburi, da se strpi, jeste i čvrsto vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Da ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, propisao, da toga dakle nije moglo mi mimoići. Ukoliko ga je nešto zadesilo, toga nije moglo mi mimoići i ukoliko ga je nešto mimoišlo, toga nikako nije moglo zadesiti. Zato ukoliko ga nešto prođe, neka čvrsto vjeruje, neka sigurno zna da ga to nije moglo mimoići, da ga to nije moglo zadesiti ukoliko ga mimoiđe i neka neka osabori na tome, neka se ne žali, neka ne negoduje, jer time neće povratiti jeli, ono što je izgubio ili ono što ga je prošlo, neće, neće moći vratiti pa da to jeli, zadobije. Neka se strpi na tome i neka moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu da dobro korist u nečemu, nečemu drugom. I zasigurno povođenje za strpljivim Allahovim robovima, za Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima koji su bili jeli strpljivi, da se povodimo za njima, da se ugledamo na njih, da čitamo njihov životopis, pa pogledajmo Nuha alihi salatu wasalam, 950 godina je pozivao ljude Allahovoj vjeri, i nije bilo načina, nije bilo metode, a da njome nije pozivao ljude o Allahovu vjeru i javno i tajno i glasno i tiho i ovom metodom i drugom, petom, desetom, 950 godina. Čak kada su mu zaprijetili da ukoliko se ne okani više, ako se ne ostavi više pozivanja njih u Allahovu vjeru, da će ga kamenovati, strpio se i na tome pa je i dalje pozivao svoj narod. Zatim drugi vjerovjesnici, poslanici Ibrahim, alihi salatu wasalam, naložena je ogromna vatra za njega. Mjesec dana ta vatra se ložila i da bi on kasnije bio bačen u nju, pa dok je letio rekao je hasbunallahu wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah i divan li je on zaštitnik kada je dobio sina u poznim godinama Ismaila, a mimo njega nije imao druge djece, bilo mu je naređeno da ostavi Ismaila i njegovu majku, dakle svoju suprugu Hadžer, u dolini u kojoj ništa nije rađalo, pa se nije ni malo dvoumio. Allah je tražio to od njega i ostavio je svoju suprugu i svoga malog sina, sinčića Ismaila u dolini u kojoj tada ništa nije rađalo, međutim danas je to najbolje mjesto na svijetu. Danas je to najbolje mjesto na svijetu, to je mjesto gdje se nalazi Kaaba Mušerrafa u Mekki, Mekki Mukarremi. Pa je bilo od njega je li traženo, Allah subhanahu wa ta'ala je tražio da svoga sina Ismaila kada je stasao, kada se dakle vratio Ibrahim alihi salatu wasalam i zatekao svoga sina, da je narastao, da je stasao, da je jak, da ima snage, bilo je zatraženo od Ibrahima alihi salatu osam da prinese svoga sina kao žrtvu, pa je bio i na tome strpljiv. Allah subhanahu wa ta'ala Ismaila iskupio kurbanom. Zatim Musa alihi salatu wasalam toliko bio uznemiravan od koga? Od svoga naroda kojeg je Allahovom dozvolom spasio faraona i njegovog silničkog naroda koji su bili poznati po ubijanju, njegov narod ga je poslije uznemiravao toliko da je govorio o ljudi šta vam je, ja sam Allahov poslanik, zar me uznemiravate, a ja sam poslan vama od Allaha da vam ukažem na vaše dobro. Jedne prilike Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam dok je uh, dijelio ratni plijen, bilo mu je prigovoreno kako pravedno ne dijeli, pa je rekao Allah se smilovao Musa'u, doista je bio više uznemiravan od ovoga, pa se strpio. Isa, alihi salatu wasalam, bio je uznemiravan od Benu Israila toliko da su na kraju odlučili da ga ubiju, da ga razapnu, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdignuo sebi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam prošao je sva iskušenja, sve nedaće na koja su nailazili prethodni poslanici i vjerovjesnici. Ta ista ili slična iskušenja doživio je i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam u Mekki i u Medini bio je iskušavan, bio je stavljan na brojna iskušenja njegovi ashabi bili su pred njim ubijani, a to je najteže bilo poslanicima i vjerovjesnicima. Oni im nisu ništa mogli pomoći, pa jeli govorili su, kao što je govorio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, rekao je, o porodico Jasirova, strpite se, doista vaš čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala džennet. Vaše prebivalište je u džennetu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je dakle, prognan iz Mekke. Kada je izlazio iz Mekke, okrenuo se i pogledao u jeli, kuće Mekke i rekao da me moj narod nije istirao iz tebe, nikada te ne bi napustio. Nikada te ne bi napustio da me moj narod ne istjeruje iz tebe. Zatim u Medini također je nailazio na iskušenja, pa je njegova porodica potvorena za nemoral, pa mu je napravljen sihr, pa je čak i otrovan i slično, jeli nailazio je na brojne iskušenja. Isto tako i njegovi ashabi, Ebu Bekr, Omer, Omer radijallahu talan, zar nije zboden na sabah namazu, Ali radijallahu talan također, Osman sasječen sabljama, Ebu Hanife i drugi veliki imami, imam Ahmed i drugi imami bili bičevani u zatvoru. Kako su bili strpljivi, kako su ostali u Allahovoj vjeri, time se dakle trebamo podučavati, trebamo se učiti njihovom strpljenju, jer znajmo da je ovaj put do dženneta dug i mukotrpan, prekriven je iskušenjima, prekriven je nedaćama, nema nam spasa na putu do dženneta osim u strpljenju. Nemojmo zaboraviti riječi Omera radijallahu ta'ala kada je rekao najljepše dane proživjeli smo u strpljenju. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da sve nas učini njegovim iskrenim, istinskim i strpljivim robovima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.